Sige, bossing, atras pa, yan, atras lang, atras. Ang layo pa, ang layo. Tingnan mo, ang layo, atras pa, atras. Sige, kaya mo pa yan. Ang layo pa, bossing. Bossing, atras pa, kaya pa. Ay, ah, abante na lang, abante. Ayan, abante, sige, abante pa, ayan. Abante lang, abante.